Iz emisiju u emisiju družimo se s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ispoznajemo istinu riječi Allaha Jalla wa ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A mi te doista nismo poslali osim kao milost svjetovima. Iz emisije u emisiju slušamo, podučavamo se kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam sa svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao, kako se obhodio s njima na najljepši mogući način. Također, iz ovih kazivanja o njemu, alihi salatu wasalam, također saznajemo istinu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wa inneke la'ala huluqin azim. Doista si ti, o Muhammede, na posebnom stepenu morala. Rodbina čovjeku je najpreča. Od svih ljudi, zasigurno nama je rodbina, naši bližnji, oni su nam najpreči. Oni imaju najviše prava kod nas i mi imamo najveće obaveze prema njima. Oni su nam najbliži po svemu. Oni su nam i trebaju biti najdraži. Oni nam najprije pristižu u pomoć. Oni su tu da se zajedno s nama žalosti, ukoliko se nalazimo u žalostnim situacijama, da se s nama raduju kada se i mi radujemo. Zbog toga jedno od prvih prava koja su u Kur'ani Kerimu spomenuta i koja su naređena Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jeste upravo bilo rodbinsko pravo. anzir ashirataka al-aqrabin. I ti opominji svoju bližnju rodbinu opominji, savjetuj, upozoravaj, postiči, traži od njih da čine dobra djela, traži od njih da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i sl. Poslanica objava s kojom je došao Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam obiluje kuranskim ajetima i vjerodostanjim hadisima o rodbinskim pravima. Koliko pravo rodbina ima kod nas – kako, na koji način da se obhodimo sprem našom rodbinom. Pa brojni su kuranski ajeti u kojima Allah Jalla wa Ala naređuje nam, oporučuje nam, traži od nas da svaki vid dobročinstva činimo našoj rodbini. Pa su brojni ajeti u kojima se kaže وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ Obožavajte samo Allaha i nikoga mu ravnim ne smatrajte. Zatim, nakon ovog najvećeg prava kod nas, najveće pravo kod nas ima Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj, nakon toga Allah jalla wa ala spominje prava stvorenja, onih koji kod nas imaju najveća prava. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَبِذِ الْقُرْبَ Zatim, svaki vid dobročinstva čini svojim roditeljima a nakon njih svojoj bližnjoj rodbini, onima koji su ti najbliži. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i taj kuranski ajet često čujemo petkom na džumi Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan Zasigurno Allah naređuje pravdu, naređuje dobročinstvo, zatim kaže wa ita idil qurba i da se daje svojoj bližnjoj rodbini, da se udjeljuje na svoju bližnju rodbinu, da se rodbina pomaže ukoliko je potrebna sadakom, a ako nije potrebna, onda da se udjeljuju pokloni, hedije i na takav način jačaju rodbinske, rodbinske veze. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَآتِ ذَا الْقُرْبَا حَقَّهُ Naređuje nam pa kaže i daj svome bližnjem njegovo pravo. Ispuni pravo koje on ima kod tebe. Ispuni svoju obavezu prema njemu. I brojni drugi kuranski ajeti u koji nam, nam se spominje, u kojima nam se spominje naša rodbina i naš odnos. Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame su brojni. Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame došao je i uputio nam je ogroban broj hadisa govorio nam koliko je vrijedno dobročinstvo prema rodbini, koliko je vrijedno održavati rodbinske veze. Na drugoj strani, koliko je opasno prekinuti rodbinske veze. Kako, na koji način održavati te rodbinske veze i slično. I kako je on, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa on održavao rodbinske, rodbinske veze. Pa tako, Ebu Ejub el radijallahu talan pripovijeda i kaže došao je jedan čovjek pred Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i pitao ga za dijelo koje ako bude činio ono će ga uvesti u džennet. Rekao je obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasalam obožavaj Allaha i nikoga mu ne smatraj ravnim Obožavaj Allaha jednog jedinog. Svaki vid ibadeta uputi samo Allahu dželovala i nikome drugom mimo njega. Jer nikoga ravnog nema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nikoga mu ravnim ne smatraj. Zatim kaže obavljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj rodbinske veze. Nije dakle dovoljno samo da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala, da klanjaš namaz i da izdvajaš iz svoga imetka zekad, već moraš održavati i rodbinske veze, moraš se paziti sa svojom rodbinom da bi ušao u džennet. Bilježi se od Ebu Zerra radijallahu ta'ala da je rekao Moj prisni prijatelj Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allaho poslaniko poručio mi je da se ne bojim ničijeg prigovora da kažem istinu kada istina zahtijeva da se kaže i da se u tome ne bojim ničijeg prigovora i da održavam rodbinske veze, makar oni ne htjeli da održavaju sa mnom, da održavam vezu s rodbinom, makar rodbina htjela da prekine vezu sa mnom. I to je dakle pravo održavanje rodbinskih veza. Onda kada rodbina hoće da prekine s tobom vezu, onda kada rodbina ne želi tvoju blizinu, ti nastojiš maksimalno, trudiš se, zalažeš se da očuvaš tu rodbinsku, rodbinsku vezu. To se misli pod održavanjem i uspostavljanjem rodbinskih veza. Zato ćemo vidjeti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam da je imao veliku rodbinu, ogroman broj njih, imao je u rodbini 11 amidža, samo dvojica su primili islam. Abbas i Hamza, ostali su bili nevjernici, ali i s njima, dakle, održavao je rodbinske veze. Imao je šest tetaka, samo jedna ili dvije primile su primile su islam, pa je s njima održavao rodbinske veze, pozivao ih, dakle, sebi u goste, ugošćavao ih, iskazivao gostoprinstvo, makar one bile i nevjernice mušerikinje. Jeli tako? Pa dakle, makar i oni htjeli da prekinu vezu s tobom, a nevjernici ne žele veze s vjernicima zasigurno, pa makar oni rodbina prekidala vezu s tobom, ti trebaš nastojati da uspostaviš vezu s njima. Ajša radijallahu ta'lanha pripovijeda da je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame rekao rodbinska veza je zakačena, obješena za arš svemilosnog za Aršur Rahman i dovi, govori rodbinska veza, ko bude održavao vezu sa mnom, neka Allah održi vezu s njim. I ko bude prekidao vezu sa mnom, neka Allah prekine vezu s njim. Subhanallah. Ko bude održavao vezu sa rodbinom i Allah održava vezu s njim, i onaj koji prekida vezu sa svojom rodbinom, Allah prekida vezu s njim. U drugim citatima ovoga hadisa spominje se da kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sva stvorenja, da je tada stvorio i rodbinsku vezu. Pa je upitao rodbinsku vezu, jesi li zadovoljna da održavam vezu s onim koji bude održavao vezu s tobom i da prekinem vezu s onim koji bude prekidao vezu s tobom. Pa je rodbinska veza rekla, da, zadovoljna sam gospodaru, a Allah dželavala je uzvratio rekavši to ti i pripada. Pa Allah subhanahu wa ta'ala održava vezu s onim koji održava vezu s rodbinom. Dakle, nije samo cilj da se ibadeti, da se klanja, da se posti, da se uči Kur'an, da se radi sve ono što Allah traži da činiš prema njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Mimo toga, pored toga, trebamo dakle lijepo se obhoditi sa svima, a naša rodbina, naši bližnji, oni su najpriči toga. Zatim, Enes ibn Malik radijallahu ta'alan pripovijeda da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao koga raduje da mu se poveća obskrba, da mu se poveća nafaka, da ima više imetka, ima li nekoga od nas da to ne voli? Ima li nekoga od nas da to ne priželjkuje? Sve jedan od nas, da ne bježimo od naše stvarnosti, voli da ima mnogo imetka. Voli da ima veliku nafaku, obskrbu. Pa Allaho poslanik alihi salatu uslam u ovom hadisu pojašnjava nam kako da dođemo do te velike obskrbe, do ogromne nafake, velikog mnogog imetka. Kaže koga raduje da mu se poveća obskrba, i da se po lijepom spominje nakon svoje smrti. U drugom citatu stoji i da mu se produži život. Sve jedan od nas bi volio da živi i nadživi mnoge. Kako do tog, kako da postignemo to, kaže neka održava rodbinske veze. Onaj koji želi da mu se poveća i metak i da mu se produži život, neka održava rodbinske veze. Kažu pojedini islamski učenjaci da se ovdje misli da mu Allah da imetka i da mu zadovoljstvo s tim imetkom. I da mu Allah da bereketa u njegovom životu da za kratko vrijeme, makar dakle i ne živio dugo, makar njegov životni vijek ne bio dugačak, velik, on u tom svom životnom vijeku ostvari i ostvari postigne, što drugi koji žive daleko, daleko više od njega nisu ostvarili u svojim životima. Ili Kažu drugi islamski učinjaci, doista Allah će mu povećati imetak, dati više mnogo imetka i također produžit će njegov životni vijek. Abdullah ibn Salam radijallahu talan kaže prve riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam stanovnicima Medine su bile o ljudi širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, pa ćete smireno, spokojno ući u džennet. Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ko vjeruje u, sud, u Allaha i sudnji dan, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka održava rodbinske veze. Pa dakle, nije mala stvar. Ko tvrdi da vjeruje u Allaha, i da vjeruje u sudnji dan, da će biti proživljenje, da ćemo izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala, da će nas pitati za naša dijela, tajne kao država rodbinske veze, iz čega se zaključuje da održavanje rodbinskih veza ukazuje na naš iman, da li i koliko vjerujemo Allaha i onaj koji održava rodbinske veze, on se time uh, dobro, dobro priprema za sudnji dan kada će njegova dijela biti izložena i kada će biti pitan za dakle svoja dijela. A jedno dakle od posebnih dijela koje može biti lahko i koje može biti teško na njegovoj vagi da prevagne njegovu vagu ili dobrih ili loših dijela jeste rodbinska veza. Pa da li, dakle, ukoliko bude održavao rodbinske veze, imaće ogromne, ogromne sevape za to kod Allaha dželovala. I na drugoj strani, ukoliko bude kidao rodbinske veze, prekidao rodbinske veze, ne bude želio da zna za svoju rodbinu, sutra i kako može biti izložen velikoj opasnosti. Zašto? Kaže se u hadisu da u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Džubeir ibn Mut'im radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao La yadhulul džennete qati'un. U džennet neće ući onaj koji kida veze. Jedan od prenosilaca ovog hadisa kaže onaj koji kida rodbinske veze. Allah poslanik alihi salatu wasalam ovdje u hadisu pod vezama mislio je na rodbinske veze, na rodbinske odnose. Dakle, pogledajmo kako, na koji način Islam gleda na rodbinu, koliko poštoje, uvažava rodbinu, kako svima nama naređuje da pazimo na rodbinu, jer su rodbini, rodbina nama najbliži. Oni, dakle, su uz nas. Nama su najprči, nama su najbliži, nama su od najveće pomoći. Tu su uvijek uz nas. Zato, dakle, trebamo držati ih na okupu u sebe, trebamo ih jeli, obilaziti, trebamo ih posjećivati, trebamo ih pomagati i slično. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame govorio je o rodbini, posticao na održavanje rodbinskih veza i prvi je bio po pitanju toga. On je prvi održavao rodbinske veze na sve moguće načine. Čak dakle ukoliko su oni i htjeli prekinuti vezu s njim, ukoliko su ga odbacivali, čak ukoliko su ga uznemiravali, spletkemo pravili, kao što nam je poznato njegov amiđa, jedan njegov amiđa je Buleheb. On mu je pravio spletke, on ga je utjeravao u laž. Nije Allaho poslanik alihi salatu wasalam ušao ni u jednu kuću, niti pod jedan šator. Pozove stanovnike te kuće ili one koji bi ocijeli u tom šatoru da ih pozove u islam, a da odmah nakon njega nije došao njegov amidža, Ebu Lehebi go, govorio prisutnima, ne vjerujte u njega, ne odazivajte se njegovim riječima, on je lažov, on je ovakav, on je onakav. Pa Allaho poslanik alihi salatu islam prema svima njima bio je dobročinitelj. Održavao je na svoje vrsta način vezu sa svima njima dobro nam je poznato odmah na početku poslanstva, na početku poslanstva, kada je došla prva objava Allahovom poslaniku, alihi salatu uslamu pećini hira, kada ga je Melek Džibril stisno tri puta i kada je rekao ikra, uči, uči, uči, Tri puta poslanik alihi salatu wasalam je svaki puta odgovarao ma ene bi qari. Ja ne znam da čitam, ja ne znam da učim. Pa su tada došli uh, prvi ajeti sure Iqra, Iqra bismi rabbi kelladi khalaq. Tada Allaho poslanik alihi salatu sam, to je dakle bilo prvo za njega, prvi dolazak Meleka Džibrila sa objavom, nešto novo je to bilo za njega, prepao se, vratio se kući sav, jeli uplašen, preplašen, drhtao je sav, pa je rekao pokrite me, pokrite me. Nakon toga, kada je došao sebi, ispričao je slučaj Hatidži. Radi Allahu ta'ala anha, svojoj supruzi i majci vjernika, osobi koja je prva povjerovala u njega. Pa kada ga je saslušala, rekla je, nećete tvoj gospodar ostaviti, nećete tvoj gospodar poniziti, doista si ti onaj koji održava rodbinske veze. Odmah Hatidža radijallahu ta'ala anha spominje Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame po održavanju rodbinskih veza. Od sve rodbine na prvom mjestu oni koji imaju najveće pravo kod nas i oni prema kojima mi imamo najveću obavezu jesu roditelji. Jesu naši roditelji. I Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame u poslanici s kojom je došao mnogo, mnogo posticao je na svaki vid dobročinstva roditeljima. Od sve rodbine s kojom trebamo održavati rodbinske veze, naši roditelji su najpreči. Naši roditelji su najpreči. Pa čuli smo kuranski ajet obožavajte samo Allaha i nikoga mu ravnim ne smatrajte u bil validejni ihsana. I roditeljima svaki vid dobročinstva činite svaki vid dobročinstva činite. U hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan dolazi čovjek i pita Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam koje je to dijelo najbolje kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa kaže namaz u njegovo vrijeme. A koji nakon toga? Kaže dobročinstvo prema roditeljima. Dobročinstvo prema roditeljima. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasallam pojašnjava koliko je bitno tražiti zadovoljstvo roditelja, koliko je bitno služiti roditelje, staviti se u službu svojih roditelja, stalno biti uz njih, ne odvajati se, pa prepoznavati šta to čini roditelje sretnim, šta to čini roditelje zadovoljnim. Rekao je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, zadovoljstvo gospodara Allaha jeste u zadovoljstvu roditelja ako su roditelji zadovoljni tobom, zadovoljan je i Allah dželle dželavala tobom. I sržba gospodara je u sržbi roditelja. I sržba Allaha dželle dželavala jeste u sržbi roditelja. Zato se dobro pazimo, nastojimo da udobrovoljimo svoje roditelje, nastojimo da ih činimo zadovoljnim, da budu zadovoljni nama, nastojimo da ih izmet, izmetimo što je god moguće više. Također, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam pojašnjava koliko je opasno također biti neposlušan roditeljima, ne izmetiti roditelje, ne staviti se u službu njima. Kaže, prezren bio, prezren bio, prezren bio. Kažu ashabi, ko Allahov poslaniće, onaj koji doživi staro svojih roditelja jednog ili oboje, pa služeći njima ne postigne džennet. Služeći njima ne postigne džennet. Na drugom mjestu kaže, zar da vas ne obavijestim o najvećim velikim grijesima? Pita ashabe, hoćete li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Kažu, svakako Allah poslanče, pa kaže, smatranje Allahu nekoga ravnim. Zatim kaže, neposlušnost prema roditeljima. Neposlušnost prema roditeljima. Bio je naslonjen pa je sjeo i nakon toga počeo govoriti lažan govor lažno svjedočenje, lažan govor, lažno svjedočenje, lažan govor, lažno svjedočenje, toliko je ponavljao da su ashabi rekli kada bi samo ušutio, da hoće već jednom Allahov poslanik alihi salatu sam da ušuti. Dakle, naši roditelji od sve rodbine imaju najveće pravo kod nas. Nakon roditelja, naša supruga, naša djeca. Nakon naše supruge i naše djece, ostali. Amidže, tetke s očeve strane, tetke s majčine strane, naša braća, naše sestre, dakle svi oni imaju pravo kod nas. Svi oni imaju najveće pravo na naše dobro, da pružimo korist njima i da odagnamo od njih štetu. To se misli pod dobročinstvom. Nije dobročinstvo samo da govorimo jedni drugima lijepe riječi, već se pod dobročinstvom misli da nastojimo svaku moguću korist da doprinesemo našoj rodbini i da od njih odagnamo svaku, svaku moguću štetu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame dakle bio je od onih koji održavaju rodbinske veze. Kako kako je rekla Hatira radijallahu ta'ala anha, tako mi Allaha, Allah te doista neće poniziti, ti si onaj koji održava rodbinske veze, ti si onaj koji pomaže siromahe, pomaže unesrećene i sl. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam nije imao roditelja. Svoga oca nije ni zapamtio, a majka mu je umrla u njegovoj šestoj godini, međutim on je bio dobročinitelj prema njima bio je dobročinitelj prema svojim roditeljima. Nastojao je da što je god moguće više bude dobročinitelj svojim roditeljima. Pa nam je poznato da je molio Allaha subhanahu wa ta'ala da mu dozvoli da ode i da posjeti kabur svoje majke, pa mu je dozvoljeno, otišao je na kabur i plakao na kaburu svoje majke i rasplakao sve ashabe. Rekao je Allaho poslanik alihi salatu wasalam da je tetka na stepenu majke. Onaj koji nema majku, ali ima tetku, tetka mu na neki način mijenja njegovu majku. Pa ukoliko se budeš obhodio prema tetki, nemaš majku, lijepo se budeš obhodio prema tetki, to isto znači da se lijepo obhodiš prema svojoj majci. Kao da svojoj majci činiš dobročinstvo. Nije zapamtio Allahov poslanik alihi salatu oslam svoga oca, svoga babu, ali je rekao, Amidža je poput oca. U hadisu kod imama muslima. Amidža je poput oca. Nije zapamtio babu, ali je, kao što rekoh, imao mnogo Amidža. Dvojica od njih su primili islam Abbas i prema njemu se Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa salame posebno obhodio. Pa je rekao onaj koji bude uznemiravao Abbasa isto kao da uznemirava mene. Pogledajmo na koji stepen stavio je svoga Amidžu. Onaj koji bude uznemiravao Abasa, taj uznemirava mene. Prema Hamzi, drugom Amidži koji je također primio islam, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame se posebno, posebno obhodio. Poznato nam je da je prvi barjak islama u Medini, nakon što je formirana država u Medini, prvu izvidnicu, prvi pohod vodio je Hamza radijallahu ta'ala an. I za njega je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao da je Hamza ibn Abdul Mutallib upisan kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao Allahov lav, esedullah. Da je kod Allaha subhanahu wa ta'ala upisan kao esedullah, Allahov lav. Zatim, kada je preselio Hamza radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam mnogo je za njim žalio, mnogo je za njim tugovao. Zatim pogledajmo kako se obhodio prema drugoj rodbini, kako se obhodio prema svome Amidžiću Ali radijallahu ta'ala. Uzeo ga je kod sebe, odgajao ga je kod sebe u svojoj kući, brinuo se o njemu i Alija radijallahu ta'ala također bio je jedan od onih koji su prvi primili islam nakon Hatidže, Alija radijallahu ta'alan, dječačić primio je islam odmah nakon Hatidže radijallahu ta'alanha i Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao zar nisi zadovoljan da budeš kod mene poput Haruna, ono što je Harun bio Musav, da ti budeš meni s tim što nakon mene više nema vjerovjesnika. Pogledajmo koje počasti kako, na koji način obhodio se prema svome Amidžiću, dakle prema dječačiću, ali radijallahu ta'ala an, i kako ga je obilazio, i kako ga je savjetovao, i kako, dakle, koje riječi mu je lijepe upućivao, kako ga je, jeli, dao mu nadima, koji mu je dao nadimak, nadima koji je Ali radijallahu ta'ala poslije najviše volio Ebu Torab, kada ga je jedne prilike zatekao u mesčidu kako spava, a prašina ga je bila zamela. Ali radijallahu talan zaspao, a vjetar duvao kroz mešćid i prašina zamela Aliju radijallahu talan. Pa je došao Allahov poslanik alihi salacom, našao ga u mešćidu i kaže o Ebu Turab, diži se, o Ebu Turab, oče zemlje, jel? Oče zemlje, Turab jeste zemlja prašina. Pa je taj nadimak Alija radijallahu talan mnogo volio. Pogledajmo koliko je volio Džafera, također svoga Amidžića, Džafera, koliko je volio Allahov poslanika alihi salacom, osvaja se Hajber. Hajber se osvojio od Allahovih neprijatelja i u to vrijeme dolazi Džafer iz Abesinije. Džafer nije učestvovao u Hajberu, u oslobađanju Hajbera, u bici za Hajber, ne, već dolazi dakle iz Abesinije, dolazi sa drugim muhađirima koje je bio odveo iz Mekke, u Abesiniju. Subhanallah, pogledajmo koliko vremena. Dakle, prve hijdre iz Mekke u Abesiniju, zatim hijdra u Medinu, zatim sedme godine dolazi bitka na Hajberu. Koliko je, dakle, Džafer, propustio bitaka, nije učestvovao u tim bitkama, nije učestvovao u gradnji mesčida, nije učestvovao u gradnji drugih džamija, formiranju prve države, bitci na Bedru, bitci na Uhudu, e, Hendeku, Ahazabu, zatim Hajberu. Međutim, i pored toga, kaže Allahov poslanik, alihi salatu sam, ne znam šta mi je draže, da li osvojenje Hajbera ili dolazak Džafera. Allahu ekber. Ne znam šta mi je draže i kom mi je draži to, dakle što sam osvojio Hajber ili što mi je došao Džafer, što mi je došao Džafer iz Abesinije. Džafer, radi Allahu te kada je preselio u bitci na Moti, izašao je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam na minber i počeo da govori kako se odvijao tok bitke na Moti pa je spomenuo Džafera kako je nosio u desnoj ruci barjak Islama, pa mu je odsječena desna ruka, pa je uzeo barjak u svoju lijevu ruku da sačuva visoko podignut barjak, pa mu je odsječena i lijeva ruka, pa je svojim nadlakticama zahvatio i uhvatio i držao taj barjak sve dok nije, sve dok nije ubijen. Pa je rekao o Allahov poslanik alihi salatu wasalam da je Allah jalla wa ala u džennetu dao Džaferu krila zbog toga što su mu osjećene obje ruke i desna i lijeva, dao mu je krila da leti po džennetu gdje god hoće. Zatim je sišao sa mimbara i otišao u Džaferovoj porodici, posjetio njegovu suprugu i njegovu dječicu, okupio oko sebe dječicu i počeo da plače. Miluje dječicu po glavi i počeo da plače iz čega je supruga Džafera radijallahu telan shvatila da je Džafer poginuo, da je Džafer preselio. I prema drugima iz rodbine Allahov poslanika alihi salatu wasalam se na najljepši mogući način obhodio. Prema malima bio je milostiv, prema starijima savjetovao ih je, ukazivao im na dobro, prema ženama također upozoravao, jer najveći broj žena, kako je rekao, bit će stanovnici džahennama i slično. Dakle, sa svima je postupao na najbolji način mogući način nastojao da im bude od maksimalne koristi. Čak dakle i prema rodbini po mlijeku, čak i prema rodbini po mlijeku, po jeli, svojim majkama po mlijeku, naj, najljepši mogući način, jeli, obhodio se s njima, iskazivao im dobročinstvo, čak po ses, sestrama po mlijeku, kada je saznao da mu je jedna od žena, sestra po mlijeku, dao joj je mnogo imetka, na lijep način je otpratio do njenih i sl. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam bio je milo svim svjetovima, na najljepši mogući način obhodio se sa svima, ali zasigurno na najljepši mogući način obhodio se prema svojim najbližim, prema svojoj rodbini. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da što je god moguće više upoznamo životopis našeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, da ga putem toga još više zavolimo i da ga na kraju još više slijedimo.